Berisail eh, nagusiaren tenorea zurekin pantzuri garai eta jokin musika eta intzaok zandabarratzen bajatzen eh, kontrako hausien emaitzak jakin dira atzo. Bost urte lau fermu julen musikaren zat, bi urte intza oksandabarren zat, baina beste hausiera baki batetako biak gehitu, zeldu da, lau urte ere hotx berriz presondegirat itzuli behar luke intza oksandabarretzeka. Intza Iru postu oso eta emeetzi erdi irikitzen, denbora berian zorzi postu oso eta amairu erdi esten, ara nola ikusten den, Iparro Euskal Herriko Eskola Karta, elduden ikasturtearen zate mobilizapenak asiak dira. Sibiroko laborantzak kenka lagian hori atera da egin inkestatik azken hamag urteetan ehuneko hamar etxalde galdu da eta geroa ere gari egetretara joen diren laborari frango espaitira ordezkatu izanena. Eta industriaren astea ospatzen du merkatalitza gambarak, gazten baitan industriaren tiria pisteko helburuarekin antolatua da. Aroa jonek? Eta bazterrak busti goizuntan euri egin eh, duela gauuntan eta euri eginen oraino goizuntan odeiak nagusi izanen baitira atik egun erdian zerua garbituko da eta txaldeuntako iguzkia geraldi pojitak ukan behar ginuzke temperaturen aldetiek gorenak ama bost amasei grado ingurukoak egun. Julen musika eta igintza Oksanda kontrako hauzi erabakia atzo palixen epaituak eziren eien adeen astarnak atsemanak izan zite izkelakotz eta den gordaleku batian erro departamenduan 2000 an Julen musika bost urte presondegi eta dat kondenatua hauetan lau fermu presuda bi urte pasauntan 2000 ko abenduaz benduaz geostik intza Oksanda Baratzen 2000 eta amabiko libratu zuten, aurdun edo esperantxetan izan zelarik, bi urte presonegietarat kondenatu dute atzo, baina nauer gehitu dizkiete, bi ko zazpiko hauzi sententzia batek eman beste bi urte, eldu da beraz la urte, hotz presonegirat itzuli behar luke, intza oksanda barratzek, atzo haratsian, egun taberoita amar jende bildu ziren hauen txustenguz guz, garazin, errirat eh, komiteko edo mugimenduko egoaren eh, irradokipena leen kondenatzen dute la urte fermulat gehi urte bat zurzi eta intza la urte fermulat horrek eran nahi du intza berriz preso sartzen dutela hor Euskal Herriat sartzen da etxerako bidean da eta gero baluke epe bat ez dakigu uh, ala, bulego batetik pasa beharko luke zerbait adosteko baina gero ondoko egunetan edo asteetan berriz preso sartzeko ba, berri zigarri bortitza eta txarra frantziak argiki erakusten daukula ze borondate duen eh, erri honi eta gatazka honi atera bide baten atxemaiteko Eta bestalde, naiz eta ikasleko purua goitiduan Euskal Herrian, erakasle postak gutitzeko menturan gira berriz ere alduden ikasturteko. Egoen hauetan eskola karta berria aztertzen ari da, Euskal Herrian berian iru postu oso eta emeetzi erdi irikitzea eta zorzi postu oso eta amairu erdi estea proposatua da. Erakaskuntza elebidunari buruz zer igurikatzen alden, aipatzen eh, dauku, Kati Petrizan, zerakasleak. Eskualegian, elduden ikasturterako, bi lanpostu ekibalente oso gutiago sortuko dira esten direnak baino. Alta, ikaslenko purua goitidua. Ondorioz, desoreka bat sortuko dela pentsatzen dute erakasleek. Euskarazko erakaskuntza sailean, zer berri den, erraiten dauku kati petrizanz erakasleak, gogoan hartuz, miarritzen abiatu den murgiltze sistema, beste eskola batzuetaratere nahi dela hedatu. Kati Petrizanz. Benen zu, dira horrokorki eta ikusten dugu ez dela postu gehiagorik emanen orduan biztanda, uh, eh, gana toki batzuetan beharrak badiera eta ez da irontzunik izanen. Mm eskoletan toki batzuetan murgilze sisteman txartu nahi dute, lare soran eta getaren ontsalak medioak okanen azkainen ez, eta azkainen hiru lordeneko sistema bat badutela, eta hor diete emaiten ez iul ordeneko asegitzeko berdilen postuak, baina mugize sisteman txartzeko ere ez. hori bizki kaltegarria, bizki esperimentazione horiek, bizki interesgarriak dira eta normalki eski emankorak. Horregatik, azkainen kesu dira burrasuak. Bestalde, horotarat Euskarazko amabi postu erdi sortuko dira, baina beharra hori baino handiagoa dela erraiten daukukatik. Postu berrien sortzeko atalak, edo gutienezko ikasle kopurua, ezpaita erresa errespetatua. Eskolerakundearekin finkatuak diren atalak irekitzeko, eran nahi du kopuru minimoa beste errakasle bat ukaiteko eta beste klase bat irekitzeko, edo postu erdi baten kaiteko, be finkatuak diren kopuruak edo atalak ez dira bat ere izan. Azkenian, gela elebidunetan pentsatzen dute amar bat postu franceseskoak eta bost terdi eskuarazkoak eskaz direla. Eta bururatzeko, errandezagun, ez dela eskola berritik idekiko, sail elebidunari. Eta ipatu dugu behaz azkaineko eskola publikoaren kasua, mobilizapenak egan bezala segitzen dira aste untan. Goizez burrasuak egoiten dira aurrikin geletarik kanpo, ama eskolan berroi aur dira. Dola bosturte asirik, denboraren uh, eh, iru laur dena euskaraz egiten dute, burrasuak galdeginik murgiltze osorat, nahi dute pasatu, ahal eskasa salatzen dute, postu erdi baten dretsua dutela, azken berrietan, hau ez lukete ardietxiko. Eta hortzeizea Rosako eskolan ere, burrasuek eskola okupatzen eh, hasi dute, edo hasi dira atzo, frantsesesko postu erdi bat galtzikotan dira, bestalde postu erdi bat gehiago nahi lukete Euskaran, bainan horrentzat mentura gutxi badute, ah, Rosako eskolan aurra hundienak goita sorzirotarat uh, eh, dira, eta bestiak tipiagoak eh, hortzeizen, Goizian eskolan elgerretaratu dira atzo, salatzeko gertatzen dena eta autetxek ere egin dira, eien sustengatzerat, beren protesta segituko dute haste guzian, gau egun uh, aldizkatuz eskolan egon gugu dute, eta hori, ostirale arte bederen, pauen iraganen baita, egun hortan, CDUen, Departamentuko Kontseiluaren Biltzara. Eta bestalde Gipuzkoa Bizkaia eta Araban Euskararen osagarria neurtzen duen inkesta soziolingistikoa aurkeztu du Euskal Gobernuak oroak jende gehiagok badaki Euskaraz mintzatzen baina erabilera txipitu da jenden eh, edo biztalden euneko goita amasei terdik ongidaki Euskara dola goita amarrurte ez ziren oitabi, euneko oitabi bakarrika eta ogoi urtez petikako gazte nartian euneko irurogoita amarek badakite gaur egun Euskara, etzirelarik euneko ogoi baizik dola oita amar urte. Hori biziki zenbaki baikorrak, e, zenbaki ezeskorretan, etxeko erabilera apaldu dela, pundu batez, balimada, pundu batez, azken ogoi urte untan, euneko ogoi eta bat kakot sorzitik, jautsira euneko ogoi sorzidat. Ondoko hilabeteetan, jakinen ditugu iparaldeko zenbakiak. Mm. Siberoko goita amasei egietan eginden inkesta batek erakusten du Sibiroko laborantzak sofritzen duela. Azken amagurteetan, etxaldetaik euneko amar galdu da Sibero errielkargoak dei adarra jotzen du, maite lopaia. Zenbakiak jordia eta jakusten die lehen-lehenik laborantzaen transmisioan arrenkioa larria badela. Ata, laborantza saila Sibioan ekonomiako sail nausietaik bat da, Oano, milako bat enplegiekin, industria eta ofiziale bezain beste. Eran bezala, etxaltetaik ehuneko hamarra galdu da. Hots, laboaiek gutitzen eta etxalten emia aldiz handitzen da. Hunen ondorioa da langile eskaz gorria dela laboi etxetan, hori buegiteko treznak eh, josten dia, eta hunek kargak goatzen dutue eta ere kipitzen. Hoi espalizaski, bortien iabilpenae apaltzen aida, beti langileik estelakoz. Hots, diagnostika aski beltza eginda eta oa ikusi behar da nula hori behurtzen ahalden. Eta hastetik, etxaltetan sistima kamiatzez, etxalte tipiagoetat beriz utzultzez, hoi uste du Joël Marion, heri alkargoako ekonomia arduradunak. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à des systèmes euh, plus petits ou des exploitations plus petites Estea behar berriz gibelgin, et hein, kipiagoekin. Des, des exploitations qui sont de plus en plus grandes. Donc, euh, si on doit partir vers des exploitations plus petites... Mais Mementuan eski ez horri buzjuiten, etxaltiak gehuago eta handiago beitia. behar dugu etxalte tipiago arbuz badia adibidiak untsa bizitzen ahaldela etxalte tipietan. Uste dut haleke badiela elkibidiak behar dela espeantza atxiki eta inxeatu behar dugula proposamenen egitia herri alkagoa ekin. Herri alkagoako haute txia kapilaen hamasortzian bildu beharrak dia berizink horren aztertzeko eta ondotik labontxako partaideekin dagun sei urter buz proposamenak egin behar lutukie. Eta bestalde, garaziko mendi sindikatek, eh, sindikatak, eh, bere ere muko goaren diagnostika bat egin arazidio eskolegiko laborantxe ganbarari, bi urteko lana izan da, amalaun mila hektara pentze eta alagune begiratuak izan dira, behatuak izan dira, eta diagnostika horren emaitzak, biltzak publikoen bidez, diakin arazten dira, bar lekun berriren aldizen, eta gaur horatxean, zorzeketer ditan, esteren zubiko, etxegoien ostatuan, eginen da informazioen bilkura hori, eta hori errozate artxilondo irei okabe eta buluntza alde entzata. Eta aktivitate edo jarduera ekonomikoa indartzeko gogoz, industriaren astea antolatu du baionako komerzio eta industria gambarak eldudan igande arte. Elburua gazten baitan sektore horren ganako interesa piztia aitzi berzapirain. Mila zazpireun berrogeita hamar enpresa daude iparraldean industriara bideratuak. Txikiak dira gehienak asko hamar langile ingurukoak. Baionako industria eta merkataritza ganberatik baiestatzen dute iparraldea enpresentzako gune erakargarria dela, garapen bidean dena, tokiko administrazioaren babesa duena. Etorkizuna inovazioan berrikuntzan kokatua dela aurre ikusten dute sektoreko profesionalek. Hala igander arte luzatzen den industria aste honi, Bizkailuko telejade enpresan eman diote hasiera. Mila bederatzireun eta berrogeita amargarren urtean sortu zen eta gaur egun larogeita bi enplegatu ditu eta aireportuetako materiala egiten dute bertan. Christian Etxeto manatzaleak ematen digu enpresaren berri. Telega da uh, eh, sortu da dela nogei eta lau urte miarritzen eta astapenin egiten zin emetor, emisor eta receptor delakoik uh, mintzatzeko ahemanetan sartzeko uh, dira. beti uh, tresnak egiten dugu uh, eh, ahemanetan txartzeko, bena surtut eh, egazkinekila. Uh, zer haitan aldutan gero, lautan nogei eta bi uh, dia, heben angelun, goe tresnak uh, famatua dia mundun, mundu guzian, eta erabilik dia jiutan munduko jutan nogei egialdetan. Ala, ama enpresa inguru sartu dira industriaren astearen programan eta bisitak antolatuak dira aste osoan zehar. Iparaldeko industriaren etorkizuna inovazioaren bidetik joanen dela diote ikertzailek, eta gizortan ostira lehuntan itzaldi bat antolatua da, behatzek eta erditan, garapen industriala inovazioaren bidez, lelopian, hori baionako industria eta merkatariza gambaran. Kirolak txindularitzan Alberto Kontadorek ere mandu eskolegiko itzuliko lehen etapa atzo, lehia bizia izan da Alberto Contador eta Alejandro Balberderen artean, Contadorek amalau segunda zaintzindu du, Balberde etapa bururatze ikusgarri eskaini dute bigizunek, lehen euskalduna Mikel Niebe zazpigaren lekian, aste hartuntako etapa, ordiziatik abiatu eta urda zubin bururatuko da, iparraldian gaindi, hainoa alde hortan ibiliko dira Eta iunta berroita amos kilometra, eta intzuzen hori loturik, hainoako erriko etxeak dakin du, bidia etxia izanen dela, hainoa xara eta san inazioko lepoaren artian, atxaldi untan, eta erdiak bostak eterdiak erdiak artian.